вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Дзяржаўная спрэчка на леташнім судзе нашай нівы супраць дзяржаўнага камітэту па друку за права карыстацца ў газеце класычным беларускім правапісам разгарэлася вакол тэрміну агульнапрынятых або общепрынятых нормаў мовы. Ці могуць уяўленні расейскамоўнага чынавенства пра беларускую мову быць агульнапрынятымі нормамі і ўвогуле якім агулам для беларускай мовы могуць быць прынятыя тыя нормы. Пра гэтыя рытарычныя пытанні сваёй назвай нагадаў мне нядаўна выдадзены ў Мску расійска-беларускі слоўнік обшы ўпатрабіцельнай лексікі. А яшчэ ён нагадаў пра выступы ў прэсе канца 80-х, якія тычыліся русіфікацыі беларускай мовы. Тады кожны такі артыкул рабіўся падзеяй напрыклад, час одуму Пятра Садоўскага надрукаваны ў полымі, або лімаўскія выступы, у якіх патрабавалася адмовіцца ад русізмаў і шырэй ад наступстваў рэпрэсіўнай моўнай рэформы 1933 году. Гэта было, нагадаю, у канцы 80-х. Пасля абвешчання незалежнасці Беларусі ў 91-м праблема мовы замыкнулася ў камісіях Вярхоўнага Савету, перакінулася на школы. Прынамсі, ніводнага знакавага артыкула ў прэсе тых часоў на згаданую тэму я не прыгадваю. Гэта быў час, калі адраджэнцы рамантыкі перадавалі сваю адказнасць дзяржаўным структурам у спадзеве на пераемнасць нейкі час бачнасць такой пераемнасці сапраўды была. Што змянілася ў лексічным складзе беларушчыны за прамінулыя 10 гадоў. Здавалася б, у краіне, якая атрымала самастойнасць, выкрыла праўду пра камуністычны таталітарызм і з тымі ці іншымі агаворкамі абрала дэмакратычны шлях развіцця, мусіў быў распачацца сапраўдны рэнесанс беларускай мовы падрыхтаваны тымі выступамі 80-х. А калі ён і не распачаўся ў грамадстве, дык мусіў адчуцца прынамсі ў акадэмічнай навуцы, якая дыхнула паветра свабоды. Аднак разгорнем новы тоўсты расейска-беларускі слоўнік обшыў патрабіцельнай лексікі, выдадзены сёлета масавым накладам на падставе акадэмічных слоўнікаў і найноўшых навуковых распрацовак ці адбіліся ў ім тыя шматлікія прэтэнзіі і прапановы, што выказваліся на старонках друку 10 гадоў таму, а таксама лексычныя тэндэнцыі дня сённяш. Вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Пачнем з новых словаў, якія шырока прыйшлі ў сённяшні наш быт з падачай дзяржаўных установаў і прэсы. Найперш гэта слова спадар, уведзенае як адпаведнік расейскага гаспадзіна. Спадар сапраўды з'явіўся і ў слоўніку, але на першым месцы па-ранейшаму пан. Цяпер мытня, слово, якое неверагодна хутка пранікла з традыцыйнай беларускай лексікі ў афіцыйныя дакументы. Ёсць у слоўніку і мытня, прычым без паметы састарэлая, але зноў жа на другім месцы пасля таможні. Яшчэ одно слово крама так і не змяніла сабою ў даведніку магазин, хоць у жыцці такая замена адбылася шмат дзе. Без зменаў засталася падставовая тэндэнцыя расійска-беларускіх слоўнікаў савецкага часу даваць на одно расійскае слово два беларускія пераклады. Адзін сугучны расійскаму, а другі уласна беларускі. Мэтазгоднасць гэта можа быць толькі адна, пра што сведчаць і наступствы такой моўнай палітыкі. Прышчапляць грэблівае стаўленне да беларушчыны, як да чагосьці другаснага. Бо згадзіцеся, які інакш быў бы сэнс перакладаць слова пасуда двума эквівалентамі: пасуда і посуд, калі паміж імі не існуе ніякай сэнсавай розніцы. У слоўніках 80-х расійская карандаш перакладалася як карандаш і аловак. Резіна як рызіна і гума. Фрукты як фрукты і садавіна. Памятаю тагачасныя спрэчкі ў рэдакцыях газет. Газеты былі беларускамоўныя, а ўсе журналісты гаварылі міжсобку па-расейску. І існавала негалоснае правіла абіраць між двух слоўнікавых варыянтаў перакладу першы. У найноўшым слоўніку общеупатрыбітельнай лексікі гэтая палітыка захавалася. Тут і знакамітая мінута, а пасля хвіліна і яйцы, а пасля яйкі. Уявіце сабе дыспетчарку на чыгуначным вакзале, якая мусіць па-беларуску аб'явіць скорый поезд прыбывае на пятый путь. Дыспетчарка разгортвае слоўнік і бачыць там наступнае. Скорый у душках хуткі. Поезд у душках цягнік, прыбывае на пяты путь у душках шлях. Заўважыў, што ў даўнейшай беларускай мове для абазначэння пуці існавала яшчэ слова тор. Няма сумневу, што рускамоўная дыспетчарка абярэ першыя варыянты, а не тыя, што ў душках. Але што яна пры гэтым падумае? Па-першае, яна зробіць адкрыццё пра штучнасць, надуманасць перакладу. Па-другое, пра штучнасць і надуманасць беларускай мовы, без якой цалкам можна абысціся, бо ўсё понятна і так, без перакладу. Такім чынам, слоўнікавая тэндэнцыя выхавання грэблевых адносінаў да мовы не змяняецца – тысячы і тысячы людзей штодня ненавязліва падштурхоўваюцца да высновы пра другаснасць і непаўнавартасць беларушчыны. І гэта ў сутнасці сваёй дзяржаўная палітыка суверэннай рэспублікі Беларусі у поўным аб'ёме перанятая ад БССраўскіх русіфікатараў. Як гэтаму супрацьстаяць, грамадскія ініцыятывы у тым ліку і нашаніўскі дзень без чужога слова занадта слабыя побач з дзяржаўнай машынай якая выдае слоўнікі масавымі накладамі цяжка паверыць што і на ўзроўні міжчалавечых дачыненняў гэтую праблему можна вырашыць у поўным аб'ёме зрэшты ад людзей бывае залежыць не так і мала а Змітер Бартосік распавёў гісторыю пра тое, як тры беларусафобскія лукамольцы раптам запаважалі беларускую мову. Кампанія беларускіх рок-музыкаў мірна папівала піўколя начной крамы ў цэнтры сталіцы блюзовая салістка абмяркоўвала з хэві-металёвым ударнікам канцэптуальны ўплыў мясцовага фальклору на адметнасць іхнай музыкі. Дыскусія, натуральна, гучна вялася на самай рок-н-рольнай мове, што ніяк не магло не далучыць новых удзельнікаў. Размову падтрымаў адзін з трох камсоргаўскага выгляду маладых людзей, што праходзілі побач. Э там харэпа бульбашскі базарыць. За увага вельмі зацікавіла ударніка, і той ветлівы і па-расейску прапанаваў маладым людзям адысці ў двор. Выгляд беларускага музыкі барада ў яго пераходзіла ў шавелюру, татуяваныя сімбалі хрысціянства на грудях і рамёнах, далікатныя ўпрыгожанасць чорнага чыгуну на шыі ды запясцях, не ўнушыў юнакам у шэрых гарнітурах нядобрых думак. Тым больш іх было трое, як мушкіцёраў. У прытемках двара той, што зневажаў мову, махнуў перад музыкавым носам чырвонымі коркамі з чатырма вялізнымі літарамі БПС і М. Вопросы яшчэ есть. Вопросаў у музыкі не было, толькі просьба, А дай паглядзець. Лукамолец горда працягнуў пасведчанне. Хвіліну бубнач вывучаў магічную кніжыцу, пасля чаго, сказаўшы клас, пачаў павольна раздзіраць яе на кавалкі с приязной усмешкой, позирающую у онемелые комсомольские вочи. «Ну что, теперь доволен?» — только и смог плаксивым голосом вымолить наш чадок Корчагина. Заместо отказа ее натримал удар у скивицу. Кровь залила светлую кашулю. «Ось теперь доволен цалком», — сказал служитель Мус и спокойно пошел допивать свое пиво, не боючися протягу размолы. Мушкетеры с короля кинулись до патрульной машины милиции, где их, не дослухавши, просто и по-российску послали на три литры. Не фигурально, а прямым текстом. Твердо трымался юнак на допросе, все рассказал, что не знал и что знал, казал, вертающийся до перерванной размовы хэви-металлист. Деля чего я все это расповедаю, А для того, что за пять хвилин у городе на три человеки стало больше тех, кто ставится до нашей мовы с повагою. И потом не так шмат у нас перемогов, как игноровать эту. Хай невеличкою, але забавную уже тем, как поводила себе милиция. Нейк после совместного с Шалкевичем удалого концерта в школе Олимпийского резерву, коли будущие боксеры и штангисты накинулись на нашего человека с видеокамерой, как высветлить, для какой конторы сдымается кино. Виктор сказал мне, ведаешь, яны и сами не зауважать, як тутейшая меньшесть станет большестью. А мне хочется, как зауважали. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец міцер бартосі кажа пра эфектыўны спосаб выхавання павагі да беларускай мовы Аднак цяжка ўявіць, каб такі спосаб мог стаць масавым і вырашыць праблему. На агульнанацыянальным узроўні ўсё ж без дзяржаўнай палітыкі абысціся цяжка. Ды хоць бы ўжо тая дзяржава не вяла ў гэтым сэнсе ніякай палітыкі. Тады, магчыма, і трэці сектар грамадскія арганізацыі далі брады. Але дзяржава з савецкіх часоў вядзе планамерную русіфікацыю, у тым ліку і праз выданне расійска-беларускіх слоўнікаў. Апошні з якіх слоўнік обшыў патрабіцельнай лексікі мы сёння разбіраем. Новых і разумных зменаў тут у параўнанні з такімі слоўнікамі 80-х гадоў настолькі няшмат, што казаць пра іх амаль што не выпадае. Вось дзякуй Богу, міоры і ліёзна сталі нарэшце не чужароднымі на французскі манер, а нашымі, мёрамі і лёзнам. Знікла і ўдабрэнне, якое яшчэ 10 гадоў назад стаяла на першай пазіцыі перад угнаеннем. Аднак пры сённяшніх тэндэнцыях няма ніякіх гарантыяў, што ўжо ў наступным выданні ўсе словы паставяць на сваё месца каб крыху падсаладзіць уражанне ад новага слоўніка, згадаю, што ёсць у нас некалькі сфераў, у якіх каляррытная беларуская лексіка ўсё ж паспела за апошнія гады ўмацавацца, пацяснішы калькаваныя з расійскай мовы трасянкавыя словы. Гэта сфера гастранаміі, дзе пашырыліся ўсялякія сочывы ды печывы і сфера турызму з яе пляцакамі, заплечнікамі ды намётамі яшчэ адна халіна дзейнасці архітэктура можа быць самая паспяховая ў сэнсе беларусізацыі тэрміналогіі Пра гэта распавядае сергій харыўск уздым цікавасці да культурнай спадчыны ў сярэдзіне 80-х пацягнуў за сабою беларусізацыю тэрмінам у архітэктуры ды археалогіі мастацтвазнаўцы і рэстаўратары перад якімі тады адкрыліся шырокія перспектывы пачалі дбаць і пра ўласную мову Да таго часу у нас не было праблемаў з помнікамі як і з рэлігій. Беларуская савецкая энцыклапедыя, змяшчаючы артыкул пра той ці іншы помнік, спасылалася найперш на всеобщую історыю архітэктуры, выдадзеную ў Маскве ў 1968 годзе. Да 80-х гадоў нічога больш аўтарытэтнага ў гісторыі беларускай архітэктуры не існавала спасавацца на рэпрэсаванага камуністамі Міколу Шчакаціхіна альбо на палякаў, тады было не прынята. Амаль уся сучасная тэрміналогія ў гісторыі нашай архітэктуры была створана за апошнія 15 гадоў. Як называць будынак, у якім служаць Богу? У 60-е гады у афіцыйнай беларускай мове не было слова «кляштар», не кажучы ўжо пра «бажніцу» адкрыўшы сёння новую энцыклапедыю архітэктуры беларусій можна пабачыць і бажніцу і храм і кляштар з манастыром загучала забытае слова збор для азначэння кальвінскіх святыняў у палякаў яно ўважаецца за гістарызм а ў астатніх нашых суседзяў адпаведнікаў наогул няма у сучаснай беларускай літаратуры цяпер паралельна суіснуюць сынанімічныя пары рызница и сокрыстая, предел и боковая каплица. Слово «божница» стоит понад усими. Божница – дом Бога, да любого вызнания. Чамусь нема только слова «святыня», якое покуль еще не уважается за термин. Терминологичное разведение заходней и усходней традиции у белорусской мове зява настолько натурально, что межволи потрапило и у российскомовное выдание калегі з рассеі ўсё бурчэлі ды круцілі галовамі ад усіх гэтых кляштараў са зборамі, устаўленых у расійскі тэкст. Група маладых архітэктараў на чале з вадзімам глінікам напрыканцы 80-х гадоў плённа папрацавала над беларускімі тэрмінамі ў расейшчыне, робячы рубрыку «Словарь Зодчыва» в часопісе «Страіцельство і архітектура Беларусі». Гэтак у расійскай мове Беларусі паз'яўляліся альтанкі, капліцы ды шпіталі. Дваістасць стала характэрнай рысаю архітэктурнай лексікі. Хто б уставіў у савецкую энцыклапедыю тэрмін прускі мур. А сёння яго ўжываюць паралельна са словом фахверк. Выбірай на густ, штандара ці паля, амбон ці казальніца, спавядальня ці канфесіянальна. Урэшце можна абіраць і паміж бабінцам, нартэксам і прытворам, якія раней зваліся паперцю. Археолагі, пазняк, трусу Кушнярэвіч, Краўцэвіч ды іншыя разам з гісторыкамі аднавілі, перагортваючы пласты зямлі і пласт паўзабытых словаў: дзіда, тарча, кварта, імбрык, дахоўка. У асяродку рэстаўратару было рэанімаванае і слова гзымс. Цяпер яно суіснуе ў слоўніках паралельна з карнізам. Археолагі ж увялі трапны неалагізм, напрыклад пальчатка, буйнапамерная цэгла з барознымі, зробленымі пальцамі майстра. І гэтае слово зажыло. Цяпер і ў энцыклапедыях. А вось слова «дахоўка» ўжо давно прышчэпленая ў гутарковай мове чамусьці не замяніла сабою ў энцыклапедыі архітэктуры чарапіцу. У гэтай жа кнізе фігуруе пакуль і глазура, хоць у большасці выданняў яна замененая на паліву не здолелі пакуль памяняць і чарцёж на краслюнак. Але ўвогуле зроблена шмат. Замасаваліся трывала гэткія словы як бленда замест несапраўднага вакна, цвінтар замест абходу і пагосту, фундатар замест заснавальніка. Беларуская архітэктура і археалогія загаварылі на ўласнай мове па-беларуску. Сергей Харыўскі распавёў пра поспехі ў беларускай архітэктурнай тэрміналогіі. Аднак вернемся да лексікі агульнаўжывальнай, якая прадстаўлена ў новым расейска-беларускім слоўніку. Тут колькасць адмоўных прыкладаў проста зашкальвае. быццам не прайшло гэтых 15 гадоў, быццам нічога не можа змяняцца да лепшага русіфікатарскі кантэкст слоўніка шчыльна спалучаюцца з непрафесіяналізмам. Расійскія варота ў нас традыцыйна перакладалі варотамі, калі зверху не было перакладзены і брамай, калі такая перакладзена была. Цяпер брамай можна называць толькі варота глухія, крытыя сверху. Другое зразумела, але што такое глухія? Можа, закрытыя наглуха шматзначнасць у слоўнікавых паметах недапушчальная, тым не менш. У кожным разе слова брама будзе ўсё радзей ужывацца ў беларускай мове. Дарэчы, футбольныя варота з савецкіх часоў засталіся варотамі, хоць яны і глухія і перакрытыя зверху, і ў іншых славянскіх мовах даўно называюцца брамай. Марфалогія таксама працягвае стаяць на службе русіфікацыі так і не легалізаваўся наведнік, які даўно гуляе ў прэсе. Замест яго па-ранейшаму грувасткі наведвальнік. Землетрасенне і прапанаванне засталіся на першых месцах, затуліўшы сабою землятрус і прапанову. Нязначныя змены адбыліся і з перакладам расійскіх нежнасці, адзіночества і прыдательства. У першым выпадку, пасля слова пяшчотнасць усё ж з'явілася на другім месцы пяшчота. Адзіноцтва перайшло на другое месца, саступіўшы адзіноце. А вось здрадніцтва засталося без варыянтаў, нібы наўмысна хаваючы пад сабою ёмкую беларускую здраду. Нічога не змянілася і ў наступных, нічым не матываваных парах. Кіпячэнне і гатаванне, меткий и трапный. У парах кресло и стул, страта и урон, кава и кофе, белорусское слово першее, але на во что у принципе другое. Так само, як и у перакладе Днепра. Днепро и Днепр. Нават при тым, что белорусский вариант захопил лидерство. Есть и адворотные приклады. Кропля переехала на другое место, соступивший каплі. Як бачым прыкладаў нядобрай пераемнасці шмат і паверце можа быць шматкроць болей. Дробныя сведчанні навізны ніяк не перабіваюць агульную русіфікатарскую тэндэнцыю, закладзеную яшчэ за часоў Сталіна. Чаму так адбываецца? Адказ на гэтае пытанне таксама даў леташні суд нашай нівы з дзяржаўным камітэтам па друку. На Баку дзяржкам друку выступіў амаль увесь акадэмічны інстытут мовазнаўства. Абсалютна палітызаванае імкненне адабраць у газеты класычны правапіс ва ўлік не бралася. Ні судом, ні намі. Ва ўлік бралася пазіцыя, якая мусіла выявіцца ў часе дыскусіі. Далі Бог, я гатовы прыняць пункт гледжання стваральнікаў слоўніка і іхную філасофію, калі яна прагучыць пераканаўча. Я гатовы ўжываць карандаш замест алоўка і рэзіну замест гумы, як зрэшты і ахвяравацца мяккімі знакамі, але для гэтага мушу зразумець, навошта. Можа быць, гэта і не русіфікацыя ўвогуле, а нешта глыбейшае ці нават хітрэйшае. Аднак раскрыцця ідэалогіі мы так і не пачулі. У палеміцы прагучалі адно юрыдычныя, дакладней казуістычныя аргументы і ні слова пра патрэбу моўнай гармоніі, пра захаванне традыцыі і пра будучыню беларушчыны, лёс якой усё яшчэ вызначаецца сёння. вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.